Cehio presentos ce la Dubaja Expo 2020 aparaton, quio transformas deserton en oazon. Cehio, quiel unu ele la unua inaudec landoi, transprenis la construadon de la nazia pavilono en Expo 2020 en Dubaio pasint semaine. Laboristoi iam comensis la prelaboradon de la terreno. La duetagia construajo ofertos al visitantoi exposizion presentantan cefe cehain sciencain malcovroin cae novigoin. La cefa al logo estos apparato quiu povas transformi la aeron en aquon cae varmegan sablon en desertoi al florantai oasoi. La ceha pavilono crescos lau plano de iunai cehai architectoi de la companio Formosa AA, sed la construajo mem ne nur estos expositia spazio, gi farigios caracteriza expositio mem. La pavilona structuro combinas du clare malsamain partoin, la simpla masso de la pavilono estos completigita per structuro de decdu metroi el organica vitrofibra tubo, quiu circauas la construajon, penetras en la internon, cae creas la cefan vidan elementon, quiu aperas tra la tuta pavilono. Kiel atentigis Jiří František Potužní, quiu prizorgas la expozicion, Neniu iam construis grandan, mem subtenantan construajon el vitrolamenigitai tuboi. La completa pavilono devus esti transdonita de la construistoi al Ceja Respubblico por uso gis la fino de citiu jaro. En januaro 2012, sistemo nomata SO-AO-WO eo ro. Devos esti instalita en la pavilono. Suna aera tero, rimedo, malolongigo de anglai vortoi por suno, aero, aquo, energio, cae rimedoi. Citiu sistemo, disvolvita de sciencistoi de la Academio de Sciencoi, cae la CECHA TECNICA Universitato, usos sunan energion por producti aquon el la aero. Exemple Abu Dhabio iam interesicis prigi. Estas gioige che la architecturo de la ceja pavilono cae la saver technologio ne nur atingis la loca in comuniciloin, sed iam comenzas altiri interesato in por eventuala aceto de licenzo. Saver povus trincigi cameloin au crei oasoin ie en la deserto. Dýris Jiří František Potužník